Să mergem dis de dimineață și în loc de mir cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărit. Hristos a înviat din iubirea ta cea nemăsurată, văzându-o, cei ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau Hristoase, cu picioare vesele, lăudând paștile cele veșnice. Hristos a înviat Dătătorilor de lumină, de Hristos Cel ce a ieșit din mormânt ca un miel, și să prăznuim împreună cu cetele iubitoare de praznice, Paștile lui Dumnezeu, cele mântuitoare, tâmpliți de dimineață și în loc de mir cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărit. Hristos a înviat din mor moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruind.